con ờ, khi con ờ, ngồi thiền con nhắm mắt lại thì ờ, con practice, hình dung được cái cột hơi thở. He uh, he can reflect the breath column. Ừ. Từ bắt đầu từ uh, một bên trước cửa mũi mà xuống dưới cằm trong khoảng Start from uh, one side. Sau rồi uh, quán uh, start from nose until cửa mũi xuống bên dưới của cái môi trên. Then uh, he reflects the pre-column between nose and upper lips. Chỉ con duy trì khoảng 4 5 phút thì About 4 or 5 minutes. Như... You are set. Pre-column uh, between nose and upper lips. Hmm? Uh, four or five four or five phút. Yeah, phút. Four or five minutes hmm? Four or five minutes what? He reflects the pre-column hmm. about four or five minutes. Mm. After that. sau đó thì con đi quán một phần của cõi hả? Uh, uh, after that he, he reflects only one part ừ. of uh, breath column. Ừ. Sau đó thì uh, cái cột hơi thở này hình như một hai phút nó nó bể. Nó... Then uh, after one or two minutes the breath column is broken. Cho nên con chỉ trụ vào một phần của hơi thở. At that time he only uh, focused the one part of breath column. Ừ. nhưng vì uh, cái thời tiết nó nóng Because quá of, cho nên uh, hot weather con cố phớt lờ cái cảm giác xung quanh rồi chỉ thân try to ignore the feeling uh, on his body nhưng mà nó không có gì gì ngồi thời gian lâu thì trên vỏ ốc chỉ khoảng But một tiếng thì he nói. cannot sit in, he cannot sit a long time as vỏ ốc only ừ. one hour ừ. cho nên thời thiền của con gần như cứ một cột hơi thở ngắn rồi cột hơi thở dài rồi lại à. một điểm in sitting meditation only uh, focus uh, soft breath column, long breath column, and one bond next. And one bond. Short breath column, long breath column. And uh, một điểm thôi. And uh, one part of breath column. What do you mean short breath column, long breath column? Con uh, con nói uh, hơi thở ngắn, hơi thở dài, à, cái cột. Cái cột ngắn, cột dài. À là nghĩa như thế nào nghĩa là cái cột dài có nghĩa là từ lòng trước cửa mũi mà xuống đậm dưới à, bắt đầu không phút bắt đầu. bắt đầu at the beginning he reflects the long breath column be, uh, start from nose until chin có nghĩa là trong một thời thiền thì lúc thì con quán cột hơi thở dài sometimes he reflects lúc thì cột hơi thở ngắn lúc thì một phần hơi thở the long breath column sometimes bread, uh, soft bread column between nose and upper lips, and uh, sometimes he reflect the one batch of bread column. Mm, this is not called long bread column, short bread column. Đó không phải gọi là cái cột ngắn, cột hmm. dài. Mm. I never taught you long bread column, short bread uh, column. Thầy chưa từng dạy con về cái cột thờ, cột ngắn hay là cột dài. Mm. You know you. Con không uh, nên dùng cái từ nó như vậy nếu sau này con nói một số người, Thầy, con nói là thầy năng đà thầy dạy là cột hơi thở dài là từ mũi xuống cằm, cột hơi thở ngắn là từ mũi xuống mũi từ à, mũi xuống mũi trên thầy không có dạy như vậy. Even and teach a breath column, some people not understand to complain ngay cả thầy dạy về cột hơi thở một số người không hiểu và than phiền nếu mà còn nói về cái cột hơi thở ngắn hơi thở dài một điểm thì người ta sẽ à, mơ hồ và người ta sẽ uh, than phiền bởi vì theo cái lời đức phật dạy chỉ là cái hơi thở ngắn no, hơi thở dài nó không phải nghĩ như vậy Not this meaning. Another way. Nó là cái cái nghĩa khác. Another way. So that's why uh, <clears throat> we should not make dạ. the, the conflict. Đừng con đừng có conflict against the Buddha teaching. À, đừng có uh, chống đừng có gì ta. Our dances, uh, đối lập lại cái lời Phật dạy. Others. Not really against the Buddha teaching, but because our time, the Buddha already used long, Bởi vì cái short, từ vựng breath, của chúng ta thì Đức Phật đã dạy là hơi thở ngắn, hơi thở dài, toàn thân hơi thở. long breath, short breath, the whole breath. This meaning is another meaning. Nó là cái ý nghĩa khác. Now you think that the long breath, short breath con is nghĩ... the breath column. You think this is à. you put your idea. Hơi à, dạ, con bây giờ con đặt cho nó là cái cột hơi thở ngắn, cột hơi thở dài đó là cái breath cái, column. cái tên tự con đặt And thầy chưa từng nói. On the part of the breath column. Thầy chỉ nói con là quán tưởng cái cột hơi thở và tập trung một This phần của cột hơi thở. Understanding is important. Cái việc hiểu này nó rất là quan trọng. Not short breath column nó không phải là cái cột hơi thở ngắn long breath now becomes short not like ừ, this không phải là ban đầu nó ngắn rồi sau nó trở nên ban đầu dài sau trở nên breath ngắn itself, breath itself is a long breath long thì cái cột hơi thở thật sự nó dài nó, uh, nó, nó dài tới cầm hoặc là hơn nó là cái kích thước It not, it doesn't mean nó, that the Buddha teaching long breath. Nó không có nghĩa rằng Đức Phật dạy là cái hơi thở dài. After understanding the breath column, sau khi hiểu về cái cột hơi thở, mind focus on the part of the breath column. Tâm tập trung một phần của cái cột hơi thở. It doesn't mean, it doesn't mean that. Nó không nghĩ rằng this long breath column become broken down and become short and pieces. Not like this. Nó không nghĩ rằng là cái cột hơi thở dài nó nó bể nó ra nó trở thành hơi thở cục hơi thở ngắn và nó thành từng cái in your reports as you compute and this longer column become broken à, broken trong việc trình của con focus a short one. con nghĩ rằng là cái cục no, hơi thở dài nó bể ra và con tập trung trên cái no, cục hơi thở ngắn cái cục hơi thở nó không bao giờ nó bể ra All the time present. nó luôn luôn có mặt nó luôn luôn hiện diện trong mọi All lúc the time present What you look at, you see. Những gì mà con thấy, những gì con nhìn. Some yogi một số thiền sinh người mà đã có được cái sự định tâm tốt look at their breath column nhìn anytime. cái hơi thở của họ rất nhiều lần They can see long. họ có thể thấy nó dài Not broken down. không có nghĩ rằng là nó bể ra Never broken down. Nó không bao giờ bể. But after that they focus only one area. Nhưng mà sau đó họ chỉ tập trung một cái vùng, một cái khu vực thôi. For example, looking at the column, you one area you look at. Con nhìn cái cột, con nhìn một cái phần của Middle cột. Middle area you look at, or top area you look at. Con Other part not broken down. Hoặc là cái dưới, nhưng mà những cái khác thì nó không có bể. Những cái phần khác của cái cột nó vẫn luôn hiện diện. But you not paying attention. Nhưng con không để ý đến. Only you focus point, you pay attention. Nhưng con chỉ tập trung cho một điểm trên cái cột. Your breath column not broken down. Cái cột hơi thở của con thì nó không All có the time present. Nó luôn luôn có mặt trong mọi lúc. But you pay attention Nhưng only one part. Cái việc hướng tâm của con chỉ đến một phần chỉ tập trung một phần ở cái khu vực vùng quanh mũi One area between the nostril and upper lip. Một cái khu vực giữa you, mũi và mũi trên. You focus on. Và con tập trung vào đó. This meaning. Đó là cái ý nghĩa. So breath column not become shorter. Cho nên cái cột hơi thở nó không trở nên ngắn. Breath column not become broken down. Và cái cột hơi thở nó không có bể ra. Only part nó chỉ là một cái phần của cột hơi thở mà con nhìn vào So Buddha used a long breath, short breath Phật is Dùng cái từ taking long time is called long breath. Hơi thở dài, hơi thở ngắn nó nghĩa là khi mình hít vào, mình hít lâu thì one hơi thở dài. Two short time mình hít thở ngắn thì gọi là cái hơi thở ngắn. Mình hít ngắn short duration this for short breath. So long breath, short breath. This Cho nên Đức Phật dùng so, cái từ thở ngắn why this breath dài. column, long breath column, short breath is not should not use. Cho nên con không có được dùng cái từ cùng hơi thở ngắn, hay cột hay thở dài. Nó sẽ trở nên mơ hồ với những cái gì mà lời Phật dạy. thưa thầy sư thì ờ, ý con ờ, muốn trình là khi con ngồi xuống nhắm mắt lại when he practiced thì con thấy cái cổ hơi thở ngay he uh, can see the breath column immediately. Chỉ ờ, ba uh, bốn phút là con có thể chủ được một phần hơi thở. Uh, but tại after chỉ, uh, three or four minutes he trước, can uh, cửa mũi một bên và mũi trên. Focus staple one side between nose and uh, upper lip. Mm nếu như mà mà trời mà không nắng quá ít, uh, thì à, the weather được 2 giờ it's, 3 giờ con chủ rất là tốt. nhưng mà trời nắng quá nên con à, chủ he, một giờ là con đã muốn nhả can, rồi. Uh, à, focus the object a long time but the weather very hot ừ. ý muốn tìm bài như vậy he sit he sit only one hour Yeah. Ừ. Ừ. don't sit very long đừng có ngồi quá lâu when your body press cái, cái cơ thể của con nó thoải mái nó dễ chịu và cái tâm con nó, nó thoải mái thì con có thể ngồi thiền và con thiền tâm vào đối tượng khi cái thân nó mệt và cái tâm nó mệt và con dừng lại cái việc ngồi hành thiền Only you walk or con chỉ có đi kinh hành hoặc là ở con chỉ là lúc đó con nhớ về cái đối tượng cột hơi thở một phần của cột hơi thở thì con có thể nhớ như vậy khi con đi kinh hành thì khi mà cái thân tâm nó trở nên nó nó nó khỏe thì con có thể ngồi lại tiếp tục Thầy- không muốn là áp đặt cho thiền sinh mà phải ngồi một thường xuyên But, uh, in the cool weather, nhưng mà khi mà thời tiết mát mẻ thì à, thầy muốn thiền sinh ngồi nhiều hơn uh, uh, thời tiết nóng thì có thể ngồi ngồi ít lại Only once fresh, so concentration develop. Thì khi nào mà nó cảm thấy thoải mái dễ chịu thì cái tâm nó mới phát triển được định tâm. khi con ngồi xuống khoảng 4 à, 5 phút thì toàn thân he, à, nó sit meditation on his body nó yên bình uh, become uh, yên bình an lạc an lạc become, thì giống như là cái thân peaceful. ngồi trên máy bay mà nó nó, nó hững nó, nó same he uh, sit on the airplane thì lúc đó con trụ vào một phần time he focused uh, one part of the column uh, very good mm khi nào mà thấy Bất... nó, nó không ổn thì thường là con lại quán it... toàn thân toàn cái cột hay thân cái cái gì không ổn khi mà cái thân không yên it his body uh, is uh, not fresh con lại đòi một he phần reflects, quán toàn cái cột hay thân uh, à, the whole breath column sau có khi con đứng lên con đi hành after that he uh, stand and walking meditation Uh, thì các thiền sinh khác thường thầy đề nghị uh, quán cuộc hơi thở một hoặc hai phút. Và tập trung một phần của cuộc hơi thở sau đó. Đối với uh, con, reflect the breath column very long in part Con chưa có quán cuộc hơi thở thường xuyên ở bỏ óc. Cho nên cái kỹ năng nó yếu. À, cho nên thầy đối với thầy khó để mà dạy con để hiểu được. Uh, Bởi vì điều này à, học những cái bài căn bản. thầy à, quán, thầy dạy con là quán cuộc hơi thở dài hơn lâu hơn dần dần con hiểu được nhiều hơn Now you see you still confused. That's why Bây giờ con thấy con đang có cái sự mơ hồ. Đó là cột hơi thở ngắn, hơi cột hơi thở dài. So these terms you use. Những cái từ ngữ như vậy con dùng. So never broken down. Hoặc là con dùng cái cột hơi thở nó never không. Short one. Nó nó nó nó, bể. Nó không bao giờ nó bể hoặc là nó không bao giờ nó ngắn nó chỉ là một phần của cột hơi thở so one bhikkhu who has a good concentration says vị nào mà có được cái sự định tâm tốt or the breath column. Quán tưởng về cái cột hơi thở. the Khi mà hành về hơi thở đó. the breath column immediately appears. Ờ, quán cột hơi thở, cột hơi thở ngay lập tức xuất hiện. This breath column. Và cột hơi thở này nó dài. then this breath column is white và nó có cái màu trắng à And then they focus one area. Và tập họ tập trung trên một khu vực giữa mũi mm. và trên môi. This is why this red column become transparent. Và cái uh, white và cái màu trắng này nó trở nên trong suốt à. And then they, they continue to focus at attention. Và họ tập trung vào đó cho đến khi nhập vào các tầng thiền. Mm. He said very simply. Họ ờ, nói anh ấy nói rất là đơn giản, rất là đơn giản. À, việc hành hơi thở nó không khó đối với con. He didn't say breath column broken down. Vì không bao giờ nói down. rằng là cái cột hơi thở nó bể ra, cột hơi thở ngắn hoặc thôi, cột hơi thở dài. So when I practice anapanasati, I mà so, as soon as I practice anapanasati, I hành về cái chấm niệm hơi thở. Um, thì thấy cái cột hơi thở nó màu trắng hoặc là nó hoàn toàn nó không phải hoàn toàn là màu trắng hết so after that the focus one area that that uh, white separate column becomes uh, transparent và tập trung vào một phần của cột hơi thở thì sau đó cái cột hơi thở nó trở nên trong suốt and then uh, so still look at an intention và phải nhìn vào cái trong suốt này cho đến khi nhập vào các tầng thì Thật sự là vị nói rằng cái cái hơi thở nó không khó với quý vị. breath as a column is perception. Nó như là cái cột hơi thở nó là một cái khái niệm cái tưởng mình the mass, no? read as a mass in cái form very strong. Thở nó là một cái khối trong hình dạng cái cột. After focusing one part, sau khi tập trung một phần của cột hơi thở, the shape thì lúc more important. đó hình dạng nó không còn quan trọng nữa. Shape, brightness, color, Hay là cái ánh sáng màu sắc nó không còn quan trọng nữa. That's when last time I explained using the simile of the Madagascar light. Cho nên đó lý do tại sao thầy dùng cái ví dụ như là cái đèn pha của xe máy đó. So because you practice as yourself at which levels you have weak, so I don't know clearly. Tại vì con thực hành bằng tự con thầm cho nên là con đạt tới trình độ nào thì thầy không biết. Actually, Anapanasati yeah. Ừ. has many many stones. Thật sự. Milestones. So. Milestone means in the world do Yangon many milestones. Nhìn nó có thật không? Cái hơi thở nó rất là nhiều chặng. Chẳng hạn từ Intako đi về à, thì nó có rất là nhiều chặng đường đó. Mm-hmm. But you have problem in the transparent stage. Nhưng mà con đang có vấn đề về cái cái giai đoạn và cái sự trong suốt của nó. Đôi khi nó xuất hiện, đôi khi nó không có xuất hiện. So one weakness of skill, another weakness also in the understanding of the object. Và cái điểm yếu khác là chưa có hiểu được về cái ý nghĩa của đối tượng. said, Don't worry. Nhưng con đừng lo so, ừ, lắng. No Không vấn đề ừ. gì. On the condition favor. Khi mà so, cái điều kiện nó so tốt hơn. Continue to practice. Con mm. sẽ tiếp tục việc hành uh, trì. Con có thể duy trì được cái sự định tâm. And then you can get the, the, uh, the object quickly. con có thể bắt được cái đối tượng một cách nhanh chóng và tâm có thể tập trung trên đối tượng nó một cách nhanh chóng và ổn định trên cái đối tượng hmm, không hỏi gì không ạ à? hôm nay thầy à, giảng về cái, cái, cái, cái, cái phân tử không khí kết lại thành cái cột đại thở thì con mới hiểu cái ý nghĩa cái cột để mình trước đây bạn mơ hồ nhiều. Uh, ờ, breath à, uh, particle compactness uh, à, become breath column so now he can understand, more understand the meaning of breath column. Mm. Hôm nay hiểu ra rất là nhiều Today he uh, understand uh, more understand than before. Và sẽ có niềm tin về phương pháp kỹ thuật của thầy. And he uh, have a cao. strong faith on uh, à, bằng technique. Và con nghĩ là con sẽ thực hành được. Uh, and he can he can uh, practice uh, good bằng technique. sáng người 13 con người ừ. Việt Nam morning thirteen May he will go back Việt Nam thầy cho con thầy. today uh, nine today nine vâng nay ngày chín today nine thirteen thirteen of May thầy cho con đề mục ờ, và sau ờ, tháng 7 thầy sang Việt Nam thì con trình phạt. So uh, please Bante can uh, give uh, instruction for him to practice uh, when Bante uh, go to Vietnam so he can come and interview with Bante. Now in interval in Sinkhaya. Uh, <coughs> Bây giờ thì uh, coi thì chắc là còn cảm thấy nó mệt bởi vì thời tiết nó nóng. Yeah. Sorry for you. À, xin lỗi con ạ. Dạ. tiếc cho con. Dạ. Tiếc cho con. Dạ. Tiếc cho con. À, tiếc cho con. Tiếc cho con. À, Ở đây. sang mùa mưa nó mát sang. So, dạ, yeah, rainy season he will uh, come back. Trước đây con đã hành các thân phần chưa? Dạ ừ, chưa. Mm-hmm. Not yet practice. only want to practice samadhi after that uh, à, move vipassana. thầy à, nói rằng các thân phần giống như là bộ xương hay là cái gì đó không thành chứ thì à, nó just rubbish That you home, thì ở nhà con đó so, I'm not sure you can be become Most clever to focus on the part of the breath coming Thầy không chắc chắn là con sẽ có được cái kỹ năng khéo léo tập trung một phần của cái cột hơi thở. trong vòng I'm not sure. Thầy không chắc chắn vì trong vài ngày con hiểu được. But you also, I think within these days, you also have some improvement in the skill. À, trong vài ngày này thì con à, thầy nghĩ con đã có một đã có cái sự phát triển về cái kỹ năng. also have some improvement in the understanding of the, this technique. Và con có sự phát triển về cái hiểu về cái kỹ thuật hành khi mà hiểu được cái kỹ thuật hành thì mới có thể ứng dụng được nếu không hiểu được về cái, cái kỹ thuật về cái ý nghĩa của hơi thở thì cái sự phát triển nó không chắc chắn đọc uh, sách và sau đó con hành và đạt đến được cái giai đoạn mà trong suốt đó mà thầy, thầy chưa có từng giúp đỡ những học trò như vậy trước đây bây giờ chỉ có con Previously, you see that transparent is a big one. Thấy cái trong suốt ở trước mặt con á, một cái bồn trong suốt. Nhưng mà thực sự Nimita nó không phải như vậy. Nimita is a, is very big light in front of the face. This is not proper way. là nó là một cái vùng ánh sáng lớn trước mặt, nó không có đúng. But uh, mandala eye seem ừ. like a con mắt trí tuệ nó thấy giống như là con mắt thật thấy vì vậy một số thiền sinh họ lẫn họ mơ hồ khi con mắt trí tuệ thấy cái đối tượng They think they are real I see. Họ nghĩ rằng là con mắt thật họ đang nhìn. That's why they confuse object very big. Cho nên vì vậy họ mơ hồ họ thấy cái đối tượng nó rất là lớn. While practicing the meditation, khi mà thực hành thiền á, it is better to ignore the physical feeling tốt hơn and là mental feeling. À, phải phớt lờ cái cảm giác về thân về tâm. Ignoring the feeling, physical cảm, feeling, phớt lờ về cái cảm giác về thân và cảm giác về tâm. Đó. If nếu mà chú ý về cái cảm giác về thân và về tâm nó sẽ trì hoãn cái sự phát triển về hành thiền Some yogis say, oh, my body is very light. Một số thiền sinh nói rằng là thân của họ rất là oh, nhẹ. my mind very peaceful. Họ nói rằng tâm họ rất là an lạc. Oh, I think my body is flying up. Họ nghĩ rằng thân họ bay lên. Oh, my body is floating in the air. Hay là họ nghĩ rằng tâm Many họ nó bơi trong cái không khí. Such yogis, uh, the, the, the progress are very delayed. Thì cái tiến trình của họ hành thì như vậy nó sẽ trì hoãn lại. Tại sao? They want to feel such feeling again and again. Bởi vì họ muốn à, thấy được cái cảm giác lặp đi lặp lại như vậy if they have a pleasant feeling, nếu mà vẫn còn cái cảm giác như vậy họ nghĩ rằng nó là tốt they will develop. họ sẽ phát triển Actually, not like this. nhưng thực sự không như vậy Mind cannot take two objects at the same time. Tâm không thể bắt đối tượng cùng một lúc. When they feel their body floating, khi họ nhìn thấy cái tâm so của họ nó nó bơi they already lose their meditation object. À, nó bồng bềnh đó hả? They already lose lost their thì họ đã, đã quên mất cái đối tượng hành thiền của mình tâm đã lang thang <laughs> Sometimes some people, oh my mind very peaceful, very peaceful. Đôi khi họ nói rằng tâm họ rất an lạc. Okay, don't pay attention to your peacefulness. Ừ, eh? Thầy nói đừng có tập trung trên cái sự an lạc đó. Don't pay attention to your, your physical lightness. Tập trung trên cái thân mà nó nhẹ nhàng như vậy, cái cảm giác về thân. Đó là nó là những cái tâm mà nó All of họ cảm thấy nó hạnh phúc these happiness are not the object of meditation. thì những cái cảm giác hạnh phúc như vậy nó không phải là đối tượng của việc hành thiền these are obstacles obstacles nó là những cái trở ngại blocking on the way of righteousness nó, nó khóa đi cái con đường mà đi đang đi đến cái việc hành thiền concentration means one pointedness. Cái sự định tâm là có nghĩa là nhất tâm. Mind knows the object. Tâm biết cái đối tượng ổn định một cách ổn định. Any thoughts appearing những cái suy nghĩ khác nó khởi sanh not related with your meditation object these are nó không liên quan tới cái đối tượng thiền của con thì nó là cái tâm nó lang thang hay là cái cảm giác về thân về tâm hoặc là những cái suy nghĩ hay là những cái sự xúc chạm trên thân tất cả là cái sự lang thang còn ờ, vẫn muốn à, quan niệm bài thảo ừ, bao giờ xong mình mới chuyển sang cái thành mục khác He uh, à, still only want uh, à, to practice anapanasati until finish Then uh, after that, move another object. This is a good. Điều này là tốt. Bởi vì con rất thích cái phương pháp này. Because he uh, like the, the cái, cái kỹ thuật của thầy á yeah. thì là bằng từ technique <laughs> you away from me the, the I am thinking can you practice properly or not khi mà con xa thầy thì không biết là con hành thiền nó có đúng cách hay không Now you are on the way so good. bây giờ đại con đang trên cái uh, con đường đi nó tốt mà khi con trở về nhà bởi vì con hành ở đây chỉ có vài ngày in the retreat times, uh, what we want to do actually Trong so discuss with the uh, Miss Town or Nếu con uh, muốn, uh, con muốn uh, uh đắc ý làm những cái thiện pháp nào thì con có thể thảo luận với lại chị Thảo hoặc là cô Chánh Hạnh những người đó là hoặc là với thiện tâm nó nằm trong ban tổ chức thực sự khó cho thầy để mà thầy cho phép last time you said, okay, you like yeah. me first from the airport the Thì lần trước con có nói con sẽ đón thầy ở sân bay. Thì con con à, có thể nói với chị Thảo. Uh, Tại vì à, à, thầy cũng chưa biết được cái kế hoạch của họ sắp xếp như thế nào. Vì con thì ở xa Hồ Chí Minh. your hometown is very far. your hometown is very far. Con sau này sau này con muốn asking I think asking whether the discuss in this town. Nhà sao quá. So service also you be careful. No? If someone talking, I like to do this, I like that, you should not decide. You should not decide. You should not enroll. You should not enroll. You should inform. You should inform someone who decides. Someone who decides. If you involve, sometimes later problem. So, for example, so someone like someone like me, you invite someone. Oh, okay, okay, bother I will tell Bhante. Okay, okay, Bhante will follow with you. You cannot tell like this. Yes. Hmm? Okay, okay, I, I will let them know. Yes. What you can say like this. I will let them Miss Mistown know. Yes. I will let Bhante know possible or not. Yes. Hmm? In, you cannot decide directly. Yes. You understand? Yes. Because uh, so I am a visitor. Hmm? Yes. I am a visitor also you are not the leader of the retreat. Yes. So in this condition, even you are leader, sometimes when we work with the group, yes. group, we have to be careful sometimes. Yes. Other arrangement, so because during the retreat time, so so, so we have to be more careful. Yes. So this time, this time interview, this time, this time taking precept, this time, this time visitor come. they may know. Yes. We don't know clearly. Yet. Ah, we will go this. Okay, possible. We will go that. Ah, we cannot say like. Yes. So ừ, So uh, he pushed later when they uh, come to Vietnam. They can come his uh, hometown and uh, Dhamma talk. Ờ, người Nha Trang là họ rất là hiếu khách so với toàn Việt Nam hiếu khách và hiếu khách hospitality hospitality then hold on you mean have hope you give a top place you mean you are hold à ở đây nếu mà đi ban ban sóc kiếm đưa đầu như thế have a place thắp nói đầu nhà trang là đang thắp có chỗ which place có chỗ ở nhà trang à, các các sư tới nhà trang thì toàn là giảng pháp rồi như trong cái nhà sọt and Sandra said hmm, if some amazing teacher they come to that guy, they usually leave it up, them a talk in the Resort, resort, resort. Not hotel resort.